Ben bir Yakub idim kendi halimde Mevlamın kelamı vardır dilimde Yusuf'u kaybettim kenan elinde kenan elinde kenan elinde Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi Vah yavrum diye ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye Akardı Yakup'un gözünün yaşı Ah çektikçe eritir dağı taşı Yusuf'u kuyuya attı kardeşim kardeşi attı kardeşi Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye Vah yavrum diye Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi vah yavrum diye Attılar attılar kuyuya şehit kastına Cebrail yetişti Mevla dostuna İhlas ile çıktı suyun üstüne Suyun üstüne Suyun üstüne Ağlar Yakub ağlar Yusuf'um diye Gitti de gelmedi Vah yavrum diye Ballar Yusuf'um diye gitti de gelmedi Vah yavrum diye Ağlar Yakup ağlar Yusuf'um diye gitti de gelmedi Vah yavrum diye